Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 9, 2005, sinimulan ang beatifikasyon ni Pope John Paul II. Ginawa ni Pope Benedict XVI ang proseso makaraan ng isang buwan mula nang yumao ang dating Santo Papa sa kabila ng normal na beatification process ng limang taon man, nagkaroon siya ng exemption dahil sa libing pa lamang ng kanyang kabanalan, Juan Pablo Ikalawa, maraming mananampalataya na ang sumigaw ng Santo Subito o kagad ng gawing santo ang yumaong Santo Papa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.